Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Vjerojatno ste i sami primijetili kako je vrijeme, odnosno nevrijeme u proteklih mjesec dana. Kolika je moć prirode, ni sami toga nismo svjesni, no iako kod nas nema ni tornada, ni uragana, bome, ni a svjedoci smo svakodnevnih holonih nevremena, tuče, pijavica i sličnih prirodnih nepogodnosti. Eto tako je nedavno grom udario dva puta isto mjesto, iako se govori da grom nikada dva put ne udara u isto mjesto. Udario je zajedničku antenu na jednoj zgradi na Rakovcu u razmoku od nekoliko dana. Većina televizora koji nisu bili isključeni ili nisu imali zaštitu je nažalost pregorjela. Također sam načula nešto o tome da je čovjek pričao na telefonu jednoj firmi nedaleko od centra za mlade na Gazi i da ga je udario grom. Ljeto nas uistinu ponekad užasava spektrom svojih opasnih pojava. Munje su dakako jedna od njih. Uz njih se, uz munje dakle, se vežu mnoge predrasude i teorije i mnoge su točne, dok većina njih nema nikako fizikalno objašnjenje. Što uzrokuje to zastrašujuće tutnjanje i što nam se to događa nad glavama, pokušati ću vam približiti kroz emisiju Stream Away, čija ova tjedna tema su munje i udari groma, te načini na koje se možete zaštititi od udara groma za grmljavinskog nevremena. Zavirimo li u neku od svjetskih mitologija, u gotovo svakoj nalazimo boga munje i grmljavine. U grčkoj mitologiji to je Zeus, u norveškoj Thor, i redovno je taj bog ujedno i vrhovni bog, čime zapravo od davnina se pokazivalo poštovanje prema toj snažnoj prirodnoj pojavi. Munje su proučavanje još od davnih vremena, no i dalje nakon niza od nekoliko stotina ili čak tisuća godina najmanje su istražen fenomen na zemlji i dakako nama najmanje razumljiv. Znanstvenici još nisu došli do potpunog objašnjenja kako točno nastaje munja i kako se razvija. Osim u olejnim oblacima, munje se javljaju i u vulkanskim erupcijama, nuklearnim eksplozijama, jakim šumskim požarima te snježnim olujama te u velikim uraganima. Naime, u trenutku dok slušate ovu emisiju, diljem svijeta je aktivno oko otprilike tisuću munja, a najviše ih je u tropskom području gdje se gotovo svakodnevno razvijaju oleni oblaci munja u njima. Postavlja se temeljno pitanje što je zapravo munja. Munja je vidljivo pražnjenje atmosferskog elektriciteta do kojeg dolazi kada određeno područje atmosfere postane električki nabijeno ili se pojavi razlika potencijala dovoljno da slada otpor zraka. Najčešće udara iz oblaka kumunolimbusa. Tijekom oluje može se pojaviti u oblaku, između oblaka, između oblaka i zraka te između oblaka i tla. Dakle, munja je jedna električka električna iskra koja je nastala pri izbijanju električnog naboja u atmosferi između područja sa pozitivnim i negativnim elektricitetom. Ako se pojava munja očituje bljeskom svjetlosti i oštrim zvukom, tada je posredi grmljavina, a samo svjetlosno očitavanje munje naziva se sjevanjem i najčešće se vidi noću kada se izbijanje znači, događa daleko pa zvuk oslabi i ne dođe do nas. Kako je brzina svjetlosti u atmosferi veća od brzine zvuka, grom uvijek čujemo nekoliko sekundi nakon sjevanja. Kako nastaje munja? Naime, u olovnom nevremenu olovni su oblaci napunjeni elektricitetom poput velikih električnih kondenzatora Gornji dio oblaka nabijen je pozitivno, a donji negativno. Znanstvenici se zapravo još nisu usuglasili kako nastaje to električno punjenje oblaka, no pretpostavlja se da je to jedan od rezultata globalnog kruženja vode na Zemlji. U osnovnim crtama voda isparava sa površine zemlje te u obliku pare podiže se u više slojeve atmosfere. Od tuda je ona nesnosna sparina i pritisak. Dalje kako temperatura opada s visinom i kako se u višim slojevima atmosfere nalaze takozvane kondenzacijske čestice koje recimo poput e, zrnca prašine, ta vodena para kondenzira i ponovno se pretvara u kapljice vode te pada na zemlju kao kiša ili snijeg što dakako ovisi o temperaturi zraka. Cijeli proces kruženja vode je daleko složeniji. Pojem električnog punjenja odnosi se na sljedeće. Kada se vlaga nakuplja u atmosferi, nastaju oblaci koji mogu nositi milijune vodenih kapljica i leda. Kondenzirane kapljice u oblacima neprestano se sudaraju sa vodenom parom koja stiže sa tla. Kapljice se s parom sudaraju tijekom oborina zato što se jedan dio vlage vraća na zemlju, a drugi isparava. Upravo tijekom tih sudara iz vodene pare izbijaju elektroni koji tako stvaraju električni naboj. Kako do sudara dolazi u donjem dijelu oblaka, izbijeni elektroni tu najviše stvaraju negativan naboj, odnosno višak negativno nabijenih čestica. Vlaga koja nakon sudara nastavlja put prema gornjim slojevima atmosfere, odnosno oblaka, na vrh oblaka stiže sa pozitivnim nabojem i nedostaje joj elektron koji je izbijen u sudaru. Tako se na vrhu oblaka stvara višak pozitivnog naboja. Osim sudara, u procesu električnog e, nabijanja oblaka značajnu ulogu igra i zamrzavanje. Naime, kako se vodena para podiže u hladnije slojeve i počinje se zamrzavati, dio koji se zamrzne postaje negativno nabijen, dok nezamrznuti dio ostaje pozitivno nabijen. Zračne struje dalje mogu odnijeti pozitivne čestice do vrha oblaka i time dodatno ubrzati stvaranje viška pozitivnog naboja. Izbijanjem elektrona i odvajanjem pozitivno nabijenih čestica vodene pare u oblaku nastaju razlike potencijala, odnosno stvara se električno polje koje je prvi preduvjet za nastajanje električnog pražnjenja. Što se oblaci više pune nabojem, električno polje je sve jače i u nekom trenu postati će toliko jako da će se elektroni na površini zemlje pokušati odmaknuti, odnosno utisnuti dublje u zemlju, to je rezultat odbijanja jednako nabijenih čestica. Kako se elektroni povlače unutrašnjost, tlo postaje sve jače pozitivno nabijeno, a oluja tako dovodi do naglog stvaranja električnog polja u oblaku i između oblaka i tla. Kada se stvori dovoljan višak naboja, to jest kada električno polje postaje nedovoljno jako, ona će natjerati i okolni zrak da jednostavno pukne. To pucanje zapravo je razdvajanje pozitivnih i negativnih čestica u zraku i to je proces koji nas se naziva ionizacija. Njome se ne označava višak nekog naboja, već stanje u kojem su naboji razdvojeni. Drugim riječima, zrak ne postaje nabijen, već se naboji u njegovim česicama međusobno razmiču. Ionizirani zrak ima znatno veću električnu vodljivost. Kako se zrak ne ionizira na jednako svim mjestima, na dijelovima gdje je ta ionizacija intenzivnija stvaraju se putevi kojima munje lako mogu preskakati. Za nasanak munje potrebno je da električna staza stigne do tla i pronađe uzemljenje, odnosno točku ili predmet na kojem će se zaustaviti. Kada se to dogodi, sjemnut će munja. Svjetlost koju mi vidimo je rezultat e, električnog pražnjenja između oblaka i zemlje koja slijedi put otvorene električne staze. Bljesak munje koji se prostire od oblaka do tla čine dva osnovna udara, a može ih biti i više za redom, to su odvodni i povratni udar. Za odvodni udar tu prvo negativni naboj putuje do tla i kreće se koracima od 50 metara te pritom stvara nabijeno korito. Taj udar nije tako sjajan i često je stepenast i ima puno grana koja se šire iz tog glavnog kanala. Kada se približi tlu, pobuđuje suprotni naboj koji se koncentrira u jednoj točki i tako nastaje povratni udar koji istim tim koritom nosi pozitivan naboj od tla prema oblaku. I na visini od otprilike 50 metara iznad tla se susreću ta dva udara, a na točki njihova dodira dolazi do kratkog spoja između oblaka i tla što rezultira izuzetno plještovim udarom visoke struje koja istim kanalom putuje natrag do oblaka. Dakle, nakon ovog malo opširnijeg e, opisa nastajanja munje, nadam se da se nešto uspjeli pohvatiti, mogu još e, napomenuti da je munja pojava pražnjenja elektriciteta u oluji, zvučna posljedica je grmljavina, odnosno zvuk koji e, se čuje kao sjevanje, a širi se brzinom oko 300 metara u sekundi. Bljesak munje prije se vidi nego čuje, zato što, kao što već sigurno znate, brzina svjetlosti je brža od, to jest veća od brzine zvuka, a cijeli taj opisani fenomen nazivamo grom. Pošto smo sad govorili o tom nastajanju munja, mogla bi napomenuti o nešto o vrstama munja. Tako postoji kugličasta munja koja se zove i lančasta i ona je oblik munje dugoga vijeka. Ona se pojavljuje vrlo rijetko kao traka nekakvih svjetličih odsječaka umjesto kontinuiranog kanala. E, Uzorci nastanka su nepoznati, no predložene su neke teorije da dijelovi kanala Munje idu u kosu prema promatraču ili od njega pa se zato neki sjajnijim ili su nejasni zbog kiše ili oblaka ili su neki dijelovi kanala većeg promjena, drugi manj, promjera drugi manjeg što isto tako utječe na oblik Munje. Taj atmosferski fenomen se pojavljuje u obliku nekakve svjetleće kugle koja ima nekoliko desetaka centimetara u promjeru. Obično se pojavljuje tijekom oluja i to blizu tla može, mogu može biti i narančasta, crvena ili žuta. Vrlo često je praćena pištevim zvukom i neobičnim mirisom. Ta kuglasta munja traje samo nekoliko sekundi i iznenada nestaje tiho ili uz eksploziju. Ponekad može nanijeti štetu zapaljenjem. Veza sa običnim munjama nije poznata kao niti njezini uzroci, ali među nekim objašnjenjima se spominje da je to riječ o zraku ili plinu koje se ponašaju neobičajeno ili o nekakvom zračnom brtlogu koji sadržava plinove koji svijetle ili mikrovalna radijacija u oklopu plazme. U novije vrijeme otkrivena su tri nova tipa munje koje udaraju od vrha oblaka prema gore u stratosferu i puno su rijeđe od onih prema tlu ili između oblaka. Tako prvi tip e, se naziva crvenim vilenjakom, odnosno red sprite. Ta munja je tamna i crvenkasta, traje nekoliko tisućinki sekunde, a može biti široka kilometrima. Proteže se 50 do 90 km iznad oblaka. Drugi tip munje nazivamo plavi mlaz, odnosno blue jet. To je plava sto stožasta provala energije koja je puno sjajnija od crvenog vilenjaka. Taj e, mlaz udara iz centra oluje brzinom do 6000 km na sat te dopere 20 do 50 km iznad oblaka. Treći tip munje koji se prostiru od oblaka do stratosfere su patuljci, odnosno elves, a otkriveni su 1995. godine Imaju oblik tanjure ili krafne, promjera 400 km, pojavljuju se oko 100 km iznad oblaka. Smatra se da su ti patuljci zelenkasti, ali toliko kratko traju, zapravo manje od tisućinke sekunde, da njihova boja još nije precizno određena. Evo sada kada sam objasnila sam pojam munje, njezine vrste i nastanak, ne bi bilo loše istražiti samo povijest groma, no više o tome ćete saznati nakon pjesme. vijeka grom munja i grmljavina su bili prirodni fenomeni koji su fascinirali, ali i na neki način plašili čovjeka. I posljedice da se zaštiti od tih pojava, te, te pokušaj da se zaštite od posljedica tih pojava bilježi se od najdavnijih e, vremena, ali slabo fizikalno razumijevanje tih pojava nije dopuštalo da se njihova štetna djelovanja spriječe. Udar groma i danas je fascinantna i ne do kraja razjašnjena pojava. Znatni napredak je bio tek u 18. stoljeću kada je Benjamin Franklin svojim maštovitim pokusima utvrdio da je udarac groma zapravo izbijanje statičkog elektriciteta prikupljenog u oblacima. U novije vrijeme narasla je potreba da o fenomenu groma saznamo što više, u svrhu učinkovite zaštite, a neki moderni uređaj kojima se fenomen groma može pratiti i simulirati i omogućili su ta saznanja. Kao što sam već spomenula, taj je jedan od najfascinantnijih prirodnih fenomena, odnosno grom, kroz najveći dio povijesti fascinirao je plašio čovjeka, zaokupljavao je njegovu maštu, ali ostao je neobjašnjiv sve do nedavno. Iako je grom bio predmet istraživanja različitih znanstvenika i filozofa kroz gotovo cjelokupnu povijest, čak i danas nije ta pojava sasvim objašnjena, pa znanstvenici još uvijek imaju pune ruke posla da shvate i objasne neke pojave vezane uz udar groma. U antičko doba, kada je znanstvena misao bila tek u pelenama, a bogova je bilo više na stanovnika povećeg sela, gotovo svim narodima i kulturama su gromi i grmljavina bili znaci božanskog djelovanja. Starim Grcima grom je predstavljao jedno od Zeusovih oružja koje je za njega učinila, to jest načinila Minerva koja je bila božica mudrosti. I Rimljani i Grci su promatrali nebo i plašili su se grmljavine kao znaka da su bogovi loše volje ili da se među među njima događaju svađe ili obračuni. Želeći odobrovoljiti bogove i kako su ih obožavali i bojali ih se, svoje hramove su najčešće gradili na mjestima koje je pogodio grom i iz toga su ta mjesta za njih bila sveta. Dijeleći slična uvjerenja, asteti su bogove pokušali odobrovoljiti prinoseći im za žrtvu djevice. Slično je bilo u kulturama i religijama većine starih naroda, a razna praznovjerja su se održala gotovo do današnjih dana, tako se u nekim sredinama još i danas vjeruje da zvuk crkvenih zvona može odagnati gromove, a kad smo kod crkvi, u srednjovjekovnoj Europi zbog munja biti zvonar u crkvi bilo izuzetno opasno. Tokom oluja s grmljavinom bio je običaj da se zvoni što jače zato što se smatralo da će se time spriječiti munje da udare u vrh crkvenog tornja i vjerovalo se da zvonjava rastjeruje zle duhove koji vatrom žele unišiti crkvu, a mislilo se i da buka zvonjave lomi munje. Tome danas svjedoče i natpisi Fulgora, Fulgora Frango, ja lomim munje na srednjovjekovnim zvonima. Tako su od 1753. do 1786. u Francuskoj munje 386 puta udarile u crkvene tornjeve. U navedenom razdoblju u Francuskoj nastojeći slomiti munje zvonjavom nastradila su 103 zvonara. Znači da je skoro svaka treća munja koja je udarila u neku crkvu bila za nekoga kobna. Te katastrofalne brojke dovele su do toga da je francuska vlada 1786. godine zabranila zvoniti na crkvenom tornju tokom grmljavine. Preokret u razmišljanjima o fenomenu groma dogodio se sredinom 18. stoljeća zahvaljujući radu i pokusima već spomenutog Benjamina Franklina. On je pomoću pokusa sa zmajem dokazao da je grom električna pojava te konstruirao i gromobrane kojima su se objekti ljudi u njima mogli zaštititi. Kako bi dokazao svoju teoriju da elektricitet nastaje prilikom udara groma, Franklin je imao mnogo ideja. Prvo od tih ideja je bila privući elektricitet na vrh tornja crkve u Filadelfiji. No, kako je za izgradnju tornja trebalo dosta vremena, sjetio se da bi bilo lakše približiti se oblacima koji su bogati gromovima. Za tu priliku konstruirao je zmaj, na vrhu tog zmaja bila je željezna žica koja je trebala privući elektricitet, a na rubovima konci od konoplje. Nakon što je konstruirao zmaja, otišao je u područja koja su bila poznata po grmljavinama, i kako se bojao podrugivanja i podsjehivanja nije nikome govorio o svojim planovima, već je uz pomoć sina otišao u polje i za vrijeme oluje dignuo zmaja u zrak. Za vrijeme pokusa njih dvojce su koristili sjenicu kao zaštitu od udara groma. Eksperiment u početku nije davao pažnje vrijedne rezultate, no u trenutku kada je već posumnjao u svoje teorije, Uočio je da su konci konoplje međusobno razmakli, Izgledali su kao da je svaki od njih spojen na zaseban strunji vodič. Kako se poslije navodi u rukopisima, osjećaj koji je u tom trenutku stanovao u njegovom tijelu nikada nije zaboravio i kako bi još više učvrstio vlastitu teoriju elektriciteta, na kraju konca je pričvrstio ključ, te je zmaja ponovno dignuo što bliže oblacima. Nakon određenog vremena na kraju ključa se, na kraju ključa se pojavila evidentna i jasno vidljiva električna iskra. U trenutku kada je kiša smočila konac i ključ, isi su akumulirali znatnu količinu elektriciteta. Još u lipnju 1752. godine Franklin je dokazao na svoje teorije, no ona je dugo vremena ostala misteriozna i maglovito je zato što svoje zabilješke nije objavio. To, sve to e, što je ostalo zabilježeno tog lipanskog dana objavljeno je 15 godina poslije. Najznačajniji Franklinovi izum koji još vrijedi spomenuti je gromobran koji je izumio 1772. godine. Gromobran se sastoji od metalne šipke pričvršene za vrh zgrade i spojene sa zemljom pomoću bakrene žice koja mora biti zakopana duboko u zemlji uza same temelje zida. Zadaća mu je da odvodi elektricitet što se nakuplja u oblacima i tako sprječava njegovo naglo i žestoko izbijanje struju groma među prvima je uspio izmjeriti jedan njemački znanstvenik koji je mjerio jakost magnetskog polja kojeg bi uzrokovao grom i posredno je preko tog podatka izračunavao jakost struje groma. Suvremena istraživanja započinju s radom Wilsona, e, Wilsona koji je prvi izvršio mjerenja električnog polja kako bi odredio strukturu naboja u oblacima koje sudjeluju u atmosferskim pražnjenjima. Wilson je svojim radom puno doprinio današnjem razumijevanju tih fenomena, a za izum oblačne komore, odnosno Cloud Chamber, dobio je Nobelovu nagradu. Dalje je znanost napredovala malim koracima sve do strelovitog razvoja tehnologije i mjernih tehnika i instrumenta u 60. godinama 20. stoljeća. Taj razvoj donio je mnoge nove mogućnosti izučavanja, ali potrebu za efikasnim štićenjem objekata i vozila, avione, i svemirskih letjelica te raznih tehničkih, e, odnosno elektroničkih naprava osvjetljivih na prenapone koje mogu nastati kao posljedica udara groma. Novija istraživanja dovela su do razvoja mreže uređaja za detekciju i registraciju gromova, i takva mreža je uspostavljena u većini zapadnih zemalja, a sastoji se od senzora osjetljivih na promjene električnog i magnetskog polja koje uzrokuje udar groma. Takvi senzori su međusobno povezani i s jednog mjesta može se motriti situacije na većem području, a neprestano se pokušava matematički, znači snimiti matematički upisati pojave pri udaru groma. Pri izučavanju tih pojava znanstvenici su imali dosta koristi od e, pokusa sa umjetnim, umjetno izazvanim gromovima, koji su se dobivali tako da prema olojnom oblaku se lansirala raketa koja je uzemljena pomoću žice koja se s nje odmotava pri letu i u većini slučajeva došlo je do udara groma u uzemljenu raketu i pomoću raznih instrumenata snimali su se pojave koje su se pri tome događale. Postavlja se pitanje može li se prognozirati sam udar munje. Naime, kad munja udari, val se javlja u svakoj točki munje i ako je munja u blizini zvučeći kao vrlo kratak prasak, no ako je udaljen, na zvuk se rasteže i smanjuje mu se intenzitet, te do slušatelja dolazi zvukovi s različitih točaka munje, pa kombinacija valova slušatelju koji je jako udaljen zvuči kao kontinuirano tutnjanje. Inače, grmljenje možemo čuti do 6 km daleko od munje, a koliko će se daleko čuti ovisi i o temperaturi zraka. Mi lako možemo izračunati koliko je munja otprilike udaljena od nas. Nakon što vidimo sjevanje, brojimo sekunde. Svake 3 sekunde označavaju 1 km. Dakle, ako izbrojimo 12 sekundi, munje je od nas na 4 km. Istraživanja su pokazala da većina udara munje sa žrtvama se ne događa za vrijeme vrhunca oluje, već prije ili poslije, što pokazuje da ljudi nisu svjesni opasnosti od udara munje, a svaku oluju munje pretvaraju u potencijalnu gubojicu. Naime, od prirodnih katastrofa uzrokovanih atmosferskim pojavama samo poplave ubijaju više ljudi. U SAD-u tako gromovi ubiju više ljudi nego tornada i urgani zajedno, a zapravo za, za vrijeme oluje bi najbolje bilo skloniti se u velike građevine ili u auto. Teško je predvidjeti gdje će munja udariti i najvjerojatnije se nikad neće to moći. Munje su zapravo naj, najhirovitija i najnepredvidljivija sila prirode, još uvijek su brža od nas. E, nakon pauze slijedi savjeti kako se zaštititi od udara groma. može udariti bilo gdje, no najčešće mjesta udara su istaknuta mjesta kao nekakvi vrhovi ili grebeni, grebeni planina, više istaknuta i usamina stabla i visoki visoke prostorno izolirane građevine ili njihovi dijelovi. Zanimljivo je spomenuti da su munje ipak češće na otvorenim livadama nego u velikim gradovima, što znanstvenici tumače niskom električnom vodljivošću, osušenog tla ispod betona i asfalta. Eto tako se zbog e, Airbusovog zrakoplova koji se nedavno srušio još e, se ne zna uzrugu Atlantski ocean spekuliralo da je serija gromova udarila u njega, no znanstvenici smatraju kako je avion siguran od udara groma zato što zrakoplov nije spojen sa zemljom i kada munja udari, električni naboj što ga nosi ostaje na površini zrakoplova. Odatle se električni naboj može isprazniti trenutačno kao još jedan bljesak munje prema zemlji zemlji, ali se može postupno izgubiti. Ni u jednom ni u drugom slučaju unutrašnjost zrakoplava i putnici nisu u opasnosti, iako se katka događa da se rub krila ili nos zrakoplava oštete ili na gore. No munja je zaista opasna. Na zemlji može ubiti ljude na otvorenome i to tako što prođe kroz njih kao kratkotrajni električni udar na putu u zemlju. Munja putuje 30.000 puta brže od pušćenog zrna. Svake sekunde na kugli zemaljsko sjevne oko milijun munja, no samo su sotinja munjak pogađa tlo. Štete prouzročene udarom munje rastu iz godine u godinu i samo u Europi se iznosi mjere milijardama eura. Statistički, svaki četvorni kilometar zemljine površine godišnje pogode barem tri munje. Kako munja udara u visoke predmete, opasno je sklanjati se po drvo na otvorenom prostoru za vrijeme oluje s grmljavinom. Događa se da ljudi iz toka srdavaju baš na taj način. Naime, kad munja udari u drvo, ona putuje sokom ispod kore za, sok se začas pregrije i pretvara u paru i širi se tako naglo da drvo i naprosto eksplodira. Isto tako preporučivo je ostati podalje od stupova električnih vodova i željeznih ili žičanih ograda ili osobito ako su one spojene sa zemljom. I neko vrijeme nakon oluje nemojte dodirivati metalnu ogradu zato što je možda zadržala električni naboj. Ako ste vani negdje sa prijateljima na otvorenom prostoru, međusobno se udaljite zato što je vjerojatnije da će grom udariti u skupinu nego u pojedinca. Ako za vrijeme grmljovine pecate, e, zapamtite da će vaš štap djelovati kao minijaturni gromobran i da će provoditi električnu struju preko osobe koja ga drži. I još nešto, vjerovanje da munja nikad ne udara dva puta na isto mjesto nije baš točno kao što sam već ispomenula na početku same emisije. U njujorski neboder Empire State Building e, munja je udarila već tisuću puta ali taj nebodar nikada nije bio oštećen zato što njegov čelični kostur djeluje kao divovski gromobran i svaki udar odmah provede u zemlju. Evo još nekoliko savjeta kako se zaštititi. Ako vas luja zatekne na otvorenome, ne možete stići do kakve zgrade ili zaklona, najbolje će biti da čučnete, ne mareći za to što ćete pokisnuti. Opasnosti udara groma moguće izbjeći i usvajanjem nekih određenih pravila ponašanja. Naime, prije odlaska na izlet u prirodu bilo bi se dobro informirati o vremenskim uvjetima kako bi izbjegli oluju. Olojno nevreme u planinama najčešće je u ljetnim mjesecima, a poslije podne i navečer. Ako vam prijeti oluja, potražite čvrsto sklonište. Ako ste u zidom zidanom objektu, izbjegavajte stajati pokraj prozora, otvorenih vrata, kamina, metalnih stupova, metalnih predmeta, recimo slavine, utišnice, električni prekidači. Velike špilje i udolene su dobra zaštita, ali ne i plitke jame mokrih stijena. Svaki vodič struje koji se nalazi iznad ramena povećava opasnost direktnog udara. Nije preporučljivo koristiti mobitel ili radio uređaje, već ih treba dobro spakirati u ruksak i tako ih zaštititi od oštećenja. Također mokra užeta mogu voditi grom, E, bilo bi dobro i ne stajati u velikoj skupini, nego se raspršiti kako bi u slučaju udara munje ista zahvatila manje osoba. Dakako, izbjegavajte eksponirane točke, posebno samjenja mjesta i rub šume i nemojte nositi metalne predmete. Kao što sam spomenula, izbjegavajte prostor blizu strujnih vodova, stupova žičara i dalekovoda. Dobro je reći da na kraju oluje su munje jednako opasne kao i na početku i zato se udaljite i od stijena, grebena i vrhova i nemojte biti u šatoru i samo da znate ako se misli da su dobra zaštita, gumeni do, džonovi gumena odjela nisu zaštita od groma. E, u šumi potražite zaklon kraj manjih stabala i grmlja, a na otvorenom mjestu e, prostoru, e, na otvorenom prostoru birajte najniža mjesta. Dakle, da ponovim neke od savjeta ako vas ne vrime iznenadi na otvorenom, nastojite izbjegavati najviše dijelove brda ili planine, izbjegavajte mjesta blizu usamljenih stabala, blizu električnih telefonskih stupova, odmaknite se od metalnih ograda i mreža. Zaštitu nemojte tražiti u većim skupinama ljudi i nemojte se naslanjati naslanjati na stijene Najbolji položaj u kojem možete biti je da čučnete, rukama obuhvatite koljena, noge držite što je moguće više skupa. Ako ne možete drugačije, sjedite tako da su vam noge što bliže tijelu i u ni u kojem slučaju nemojte leći na zemlju. U kamenim i drvenim kućama koje nemaju gromobransku zaštitu, najsigurnije mjesto je sredina kuće i to u čučećem položaju. U šumi gdje su drva jednake visine, manja je opasnost od udara groma, no maknite se od onih stabala koji koji strše i odruba šume. Čučnite i udaljite se 3 metra od debelih stabala. Bolje je da se smočite nego da zatražite zaštitu pod niskim i gustim grmovima, jer nije istina da u lipu i bukvu grom ne udara. Preporučljivo je ostati u zatvorenom prostoru i ne izlaziti niti se zadržavati vani za grmljavinskog nevremena, osim ako nije neophodno. U stanu ili kući udaljite se od otvorenih vrata ili prozora, od peći štednjaka, radijatora i električnih aparata koji su uključeni u električnu mrežu, poput znači televizije, radija, električnih svjetiljki i slično. Također se nemojte služiti električnim aparatima i ne upotrebljavajte telefon zato što grom može pogoditi vanjsku liniju. Eto primjer moj, prije kojih 15 godina telefon je jednostavno prestao raditi. Ne skidete rublje sužeta za vrijeme nevremena i prekinite radove na ogradi, električnim bodovima, vodovodnim cijevima ili metalnim konstrukcijama. Nemojte nositi niti se služiti metalnim predmetima tipa kišobran, i nemojte rukovati zapaljivim materijalom u otvorenim posudama. Ako ste negdje u prirodi i kupate se, izađete iz vode ili malenog čamca i udaljite se od vodenih površina, a ako ste kod kuće i tamo ste se mislili istuširati, radije pričekajte da nevrijeme prođe. Automobili su sigurni i daju potpunu zaštitu od groma i bolje ostati ako se negdje na putu u automobilu i tako se zaštititi od eventualnog udara groma. Ako osjetite pucketanje, negdje ste vani, e, kosa vam počne se kostriješiti i mi lako možete postati meta sljedećeg groma. Odmah napustite to područje, ako to nije moguće, trebate čučniti, spustiti glavu i rukama pokriti uši kako bi se spriječile ozljede bubnjića. Gromovi najčešće pucaju poslije podne i predvečer kada su oluje s grmljavinom i munjama naj najčešće. Područja s vrućom i vlažnom klivom imaju najviše gromova kojima električni napon nekad dosiđe i do 30 milijuna volta. Stoga za vrijeme nepogoda liječnici upozoravaju na mjere opreza, a ako se zaoluje oluje zateknete na otvorenom prostoru, potražite sklonište čak i ako nema grmljavine i sjevanja. Ako se zateknete na olovnoj kiši, također bez skloništa u blizini ne otvarajte kišobran sa metalnom ručkom. Preporučuje se odmicanje, znači od vode, metalnih predmeta, od ostalih ljudi, a ako nekako namjeravate potrčati, dakako to je najbolje da odete u automobil iako ste mislili da je sigurnost od udara groma o zatvoreno mnogo veća, grom može pogoditi osobi u stanu, ovisno, odnosno u kući. I ono što sam već spomenula, nemojte telefonirati, nemojte se tuširati ili kupati u kadi, udaljite se od prozora, iskopćete kućanske aparate iz zida, njih nije dovoljno znači samo isključiti ovako, e, zato što oni mogu biti oštećeni ako nisu isključeni iz struje. U jednom članku na koji sam naišla na portalu o zdravlju piše kako smrt smrtnost od udara groma iznosi 10 do 30%, a 50 do 70% preživjelih ima značajne poremećaje, najčešće živčanog sustava. Udar groma može biti izravan ili posredan i može biti u zatvorenom prostoru kada se nalazi osoba u dodiru ili udaljenosti iskrenja manje od metar od provodnika ili uključenih električnih aparata. Specifičnosti odljeđivanja proizlazi iz definicije groma. E, vrijeme kontakta s tijelom je kratkotrajno, grom sadrži isosmjernu struju koja je manje štetna od izmjenične i struja prolazi uglavnom površinom tijela. No uz izravne odljede strujem groma mogu nastati mehaničke i toplinske ozljede i tako su nekakvi od ranih simptoma i znakova različiti poremećaj iz srčanog ritma, srčani zastoj, zastoj disanja uzrokovan paralizom mišića za disanje ili poremećajni centar za disanje, gubitak svijesti, privremena paraliza, grčevi, nemogućnost prisjećanja na događaje koje su prethodili udaru groma te koma. Također opekli na oblika, tipično poput e, paprati, na mjestima gdje se znoj ili kapljice kiše naglo pretvaraju u paru ili ispod metalnih predmeta, metalna dugmat, nakit, e, znači tako dalje, ozljede prsnog koša i trbuha, prijelomi kosti, ozljede oka i uha, e, obostrano znači ruptura bubnjića u 50%. A kasniji simptomi i znakovi mogu biti različiti psihički i neurološki poremećaji bilo bi dobro odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć i osnovno pravilo je zapravo ne povećati broj žrtava. Ako je oluja u tijeku, a žrtva se nalazi na mjestu visokog rizika od udara groma, spasilac mora procijeniti e, da kako vodeći računa o osobnoj sigurnosti da li je moguće žrtvu premjestiti na sigurnije mjesto. Žrtvi udara groma se može odmah pristupiti i dodirnuti je bez opasnosti. Treba procijeniti stanje svijesti, disanje i ostale znakove krvotoka i je potrebno započeti e, smjera oživljavanja. Pritom moramo misliti na moguću ozljedu kralježnice. Oživljavanje mora biti uporno i dugotrajno zato što paraliza mišića za disanje može trajati dulje vrijeme. Ako ima više žrtava, prednost uvijek imaju u zbrinjavanju one koje treba oživljavati. E, one svješenu o žrtvu treba postaviti bočni položaj i treba zbrinuti ostale rane, znači prijelome opekline, to jest ostale ozljede, prijelome rane i opekline a svaku žrtvu udara groma treba prevesti u bolnicu u stalan nadzor životnih funkcija. Neke od e, zabluda koje su netočne su da je opasno dirati osobu koju je pogodio grom. To nije točno. Točno je da se odmah može prestupiti žrtvi udara groma Također ono što sam rekla da zvuk uh, crkvenih zvona može odagnati grom, to nije točno. Da grom ne udara dva puta u isto mjesto, dala sam vam da, dva primjerka danas. Nije točno da grom udara u najviši objekt i da ne može udariti iz vedrog neba. Naime, munja može biti 15 km ispred same oluje. Kažu isto tako da ako ne pada kiša da ne može doći do udara groma, što nije točno. Također nije točno da na kraju oluje su munje manje opasne nego na početku početku, a da su gumeni potplati cipela, gume na kotačima automobila dobra zaštita od udara. To nije točno. Također nije točno ako ste u kući da nema opasnosti da vas udari grom, a ako se nalazite na otvorenom prostoru da bi trebalo leći na tlo. Sve to je zapravo zabluda. I da kako nemojte zaboraviti da spomenem sad na, sada opet, ako čujete grmljavinu znači da se dovoljno blizu da vas udari grom, u zidovnom objektu nemojte stajati pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stupova i predmeta kao što su slavine, utičnice, električni prekidači, nemojte koristiti telefon i mobitel tijekom oluje, nemojte se tuširati, prati rublje ili posuđe tijekom grmljavinskog nevremena i da kako držite se dalje od tih otvorenih prozora. I za kraj nekoliko zanimljivosti. 1998. godine Munja je u Kongu ubila cijelu nogometnu momčad, dakle 11 igrača. 1999. u Koloradu je ozlijedila cijelu momčad američkog nogometa. U munji ima puno energije, oko 250 kWh, ne zvuči puno, ali s tom količinom energije možete dignuti tonac 120 km u vis. Nikolu Teslu zvali su i gospodar Munja, sasvim zasluženo zato što je 1899. godine u Colorado Springsu stvorio najdužu umjetno izazvanu munju, koja je bila duga 41 metar. Prema Guinnessovoj knjige rekorda između 1942. i 1983 kada je umro munje Roja Salivana, bivšeg čuvara nacionalnog parka, pogodila sedam puta. Prvi put mu je prošla kroz nogu i otkinula mu je nokat na nožnom palcu. Drugi put mu je spalila obrve, on je svijestila ga, a sljedeće godine nakon udara munje ostalo mu je rame oduzeto, Zatim mu je jedanput munja zapalila kosu i morao na glavu izleti kanto vode. E, zatim ga je jednom kroz šešir pogodila u glavu, zapalila mu kosu, izbacila ga iz kamioneta i skinula mu lijevu cipelu. A u šestom udaru ozlijeđen mu je a zadnja e, munja koja ga je pogodila 1977. završio je u bolnici sa opeklinama na prsima i trbuhu. Još jedna od zanimljivosti je to da sanjke djeda Božišnjaka po cijelom svijetu vuku jeleni i imena u prijevodu znači grmljavina i munja. Također temperatura prilikom bljeska munje pet puta je više od temperature na površini sunca. Prosječna munja može tri mjeseca davati svjetlo kao žarulje od 100 vata. E, znači, iako avione redovito udaraju munje, zbog njih se rijetko dogodi nesreća. E, širom svijeta oluje uzrokuju otprilike 6000 udara gromova svake minute, te prema podacima brazilske vlade u 2008. godini od posljedica udara munje umrlo je čak 75 osoba, a usporedbi sa podacima iz prijašnjih godina ta brojka se dramatično povećala. Primjerice 2007. je umrlo od udara munje 47 osoba. Još jedna od zanimljivosti, ako ste lovac na munje, vi jednostavno se zaljubljeni u olojno nevrijeme, strastveno volite fotografiju i pokušavate ovječiti te jedinstvene i neponovljive trenutke i svaka vam čast ako toliko volite munje, nastavite se baviti tim hobijem i vjerojatno ćete ovjekovječiti te neponovljene trenutke i sjećati se iznova svaki put kada vidite koliko su te munje zapravo snažne i kolika je moć e, prirode. Naravno, ja sam pokušavala danas u što kraćim jednostavnim crtama objasniti što se sve događa prilikom stvaranja munje i kako dolazi do udara groma. Ako vas zanima nešto više o munjama i samoj zaštiti od udara groma, normalno na internetu možete tražiti najviše različitih podataka i zanimljivosti. I ne bi bilo loše napomenuti onu staru, neće gromu koprive. Slušajte nas i sljedeći tjedan i lijep pozdrav do tada. Yes. Emisija Streamway realizirana unutar projekta Novi medij za nove ljude, financiranog od strane Europske unije u sklopu programa FARE 2006.